Odara, zazpi infrakzio detekatu dituzu hori da? Bai, e, hori da, e, kompensazioa araua e, ez errespetatzea bi edo hiru apartamenduetan, e, bakotxaren e, du berrokoita mar mila euroko isuna, ah, eta beste gauza bat ere importanta, e, kadastrean ez direla agertzen etxeuntan, etxeunen, etxeuni lotua diren apartamenduak, ez ditugu atxeman kadastrean, beraz, e, iduridu ez direla deklaratuak eta hori ere beste beste iruzur bat da, eta hori ere legez kanpo da. Ze bide inen du salaketa honegoen, zuen zalaketa honek? Horai eh, guk eh, eh, proposatu diogu hemen e, biziden emazteari azken bost urtetan, beltzean e, pagatzen duena, eta orduan e, apel laguntzak ezin, izan dituena eskoratu azken urteetan, eta ekainean joan behar dena, horai e, jabeak e, iduriz galikten dio ekainean joitea, beraz proposatu diogu e, e, abokata batekin ahemanetan sartzea, eta eta prozedura bat idekitzea hori guzia eh, susentzeko. Eta bestalde, ditu dugu ere e, eh, etxe bizitzaz arduratzen den e, e, subjefeta, esein alatzeko hemen gertatzen den guzia, bere bidez e, iruzorezko kontratuen kontra ari den e, batzordearekin harremanetan gira, eta espero dugu bai efen, podere publikoak eta bere estadoak e, segida bat emanen duela hau guziari orai publiko eginik hemen gertatzen den guzia. Durtzizte, emazte hori zerbait gertatik gote zaion, nagusi honekin? Bai, bai, hori da gaur gure orai gure kezka nagusia, e, ikusi dugu e, e nola entzatzen zen e, emazte hori e, ez gurekin mintzatzea, e, bada bosturte hemen dela eta iduriz e, be, zinez beldur da jabeaz, bortitza izan da gurekin, beraz beldur gira ze gertatuko den e, joren girelarik, horregatik lehenik e, segurtatzen dugu bai e, prentsari esker e, hau ezaguna dela, e, poliziak ere dena ongi bai estatzen duela eta e, zainduko dutela eh, pertsona, pertsona horren egoera.